գրական հանդիպումներ, քննարկումներ, ցուցահանդեսներ, մրցույթներ, փառատոնի շրջանակներում միջոցառումներ են կազմակերպվել ինչպես Ստեփանակերտում, այնպես էլ տարբեր համայնքներում, ասում է համազգային հայկրթական եւ մշակութային միության Արցախի գրասենյակի տնօրեն Հերմինե Ավակյանն ու ամփոփում կատարված աշխատանքը։ Որոշեցինք, որ ծրագրերը պետք է ընթանան ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլ նաեւ շրջաններում, փորձելով գրականության եւ մշակույթի նոր շունչ հաղորդել գյուղերին եւ այդ պատճառով Ստեփանակերտից մի մինչև սահմանամերձ դարձած Նորշենգյուղ, մինչև Աշանտ, մինչև Չարտար, Մարտակերտ ընթացավ ապրելու ձայնը խորագրի ներքո տարբեր գրական եւ մշակութային միջոցառումներ։ Փառատոնի հանդեպ մարդկանց հետաքրքրվածությունը նկատելի էր, ասում է Հերմինե Ավակյանը, ապացույցը համայնքներում երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունն էր կազմակերպված հանդիպումներին ու միջոցառումներին։ Կարծես թե այդ մշակույթը հեռացել են մեզանից, որ գրողները այցելեն գյուղ, հանդիպումներ ունենան երիտասարդների հետ, դպրոցականների հետ, ուսուցիչների հետ, եւ մենք տեսանք այդ ողջավորության ալիքը եւ իմացան, որ ոչ միայն մայր Հայաստանից, այլ նաեւ Կանադայից, Լիբանանից մարդիկ կան մեզ հետ, ովքեր ուզում են նրանց հետ շփվել հանդիպել, զրուցել, խոսել քաղաքականության մասին, խոսել մշակույթի մասին ու Նոշեն եւ Աշանգյուղերում դպրոցականները նաեւ հետաքրքիր միջոցառումներ էին պատրաստել նվիրված Արցախի գրողներին, Հերմինե Ավակյանը համոզված է, որ ապրելու ձայնը կանչ է, որն արձագանք է ունենալու մեկնարկ, որը շարունակություն է ունենալու։ Նախաձեռնության հեղինակ երիտասարդ գրող Սերգեյ Սաֆարյանը կարծում է, որ 7-օրյա ծրագիրը ապացուցեց, որ հետպատերազմի Արցախն ուներ այս միջոցառումների կարիքը։ Փառատոնը հաջողվել է, ասում է։ Բնականաբար միջոցառումներ առանց թերության չեն լինում։ Պարզապես պետք է արձանագրել այդ թերությունները, որպեսզի հաջորդ տարի շտկենք եւ կատարելագործենք ու մտածում եմ, որ սա ամենամյա բնույթ կստանա եւ տարեց տարի Արցախը ապրելու ձայնի հետ ել ավելի լավ կապրի, ել ավելի ուժեղ կապրի ու իլուր աշխարհի մենք ասենք, որ այո, արցախցին այստեղ ապրում է, ապրելու է եւ մեր ձայնը միշտ հնչելու է աշխարհի տարբեր հարթակներում։ Նման փառատոների կազմակերպումը կարևոր է համարում Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Անահիտ Հակոբյանը, նշում, որ նախարարությունը միշտ աջակցում է գրական մշակութային միջոցառումների կազմակերպմանը։ Հայրենասիրական վեհ գաղափարների ամրագրման գործում բավականին կարևոր է հատկապես մեր Արցախ գողտրիկ աշխարհը պահպանելու համար անչափ կարևոր է նման հուզական դրական գեղարվեստական միջոցառումները ինչպես նաև Արցախի գյուղական համայնքներում մեր բնակչության մեջ հայրենասիրական գաղափարների ամրագրումը, վերհանումը եւ նրանց մեջ բարոյահոգեբանական մտնոլորտի թե ձևավորումը, թե վերհանումը, որը կնպաստի Արցախի հետագա բարգավաճմանը եւ միգուցե թե մեր հուսո հայրենիքի հարատևմանը Փառատոնի անցկացումը կարևորում է նաև Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը։ Նա շնորհակալություն է հայտնել միջոցառման նախաձեռնողներին, կազմակերպիչներին ու մասնակիցներին, նաև ԿԳՄՍ նախարարությանը գործուն աջակցության համար։ Բավականին արդյունավետ աշխատանք է կատարվել, բավականին արդյունավետ շփաթ էր եւ մեր ժողովուրդը, մեր բնակչությունը, որը իսկապես ծառավել էր օրերի ընթացքում, կարոտել հասել է դրան։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ մենք շատ կորուստներ ունեցել, մենք մի տեսակ հանկարծ կարծես թե կորցրել ենք ապրելու մեր շողը հույսի եւ հանկարծ ապրելու ձայնը մեր մեջ հարտնանում է մենք կարողանում ենք ինքներս մեր խորքից գտնել մի ուժ Արցախի գրողների միության կողմից պատվոգրեր են հանձնվել Հերմինե Ավակյանին եւ Սերգեյ Սաֆարյանին։ Ապրելու ձայնը խորագրով փառատոնի կազմակերպիչներն էլ ապարգևատրել են 7-օրյա միջոցառումների շրջանակում կազմակերպված գրական ստեղծագործական մրցույթի հաղթողներին։ Փառատոնի փակման արարողությանը մենահամերգով հանդես է եկել հայտնի երգչուհի Շուշան Պետրոսյանը։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։